Dobry wieczór. Tak. Mhm, owszem. Trójkowe archiwum koncertowe. Dziękujemy bardzo. Dziś nad światem zmienił ktoś Nieba błękit chmur, atrament Jakby pragnął deszczem Swą powieść snuć Pierwsza kropla na mą dłoń po drodze Sens deszczowych słów Przemąknięte serca miasta mokrze od stóp do Narodowe Archiwum Koncertowe. Tomasz Żąda, witam Państwa. Dziś pomyślałem sobie, że przypomnimy dwa koncerty urodzinowe, ale te koncerty urodzinowe przed laty były inne, ponieważ z okazji urodzin Trójki były wręczane nasze trójkowe nagrody, nasze Mateusze. I dziś postanowiłem przypomnieć Państwu dwa koncerty. Pierwszy z nich y, z 1991 roku. Nieprzypadkowo zresztą rozpoczęła go y, y, nasze spotkanie dziś Edyta Bartosiewicz. Ale zanim będzie część oficjalna, którą poprowadzą Wojciech Mann i y, Paweł Sztąpkę, to wcześniej jeszcze Y, zespół y, w składzie Robert Majewski, Wojciech Majewski, Marek Janicki i Marcin Jarn. Będzie dłuższa chwila jazzu, a potem część oficjalna. Proszę Państwa, to był Robert Majewski, a teraz część oficjalna, niezbyt długa i niezbyt znowu tak całkiem oficjalna. Paweł Sztąpkę, szef redakcji muzycznej programu trzeciego. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Państwu, dzień dobry. Musimy się podzielić mikrofonem. Paweł będzie wręczał nagrody. Ja chciałem przypomnieć tym z Państwa, którzy śledzą losy nagród, że Paweł nie jest osobą, z której można spuścić oko, ponieważ rok temu wyszedł z obiektu razem z nagrodą. E, przekazując pustą kopertę laureatowi, więc teraz już straże wiedzą o tym i nie zostanie wypuszczony. To już mamy przynajmniej jakieś bezpieczeństwo. Dyplomy są, Paweł, i powiedz może dwa słowa o nagrodach. Są piękne dyplomy i są właśnie te koperty, które mam w marynarce i nie wyjdę z tą. Y, y, może powiem, że są to wspaniałe dyplomy. To one wyglądają w sposób następujący. Nagrody przyznajemy w dwóch kategoriach. Muzyki jazzowej i e, muzyki rozrywkowej, z tym, że nie zawsze otrzymują e, te nagrody muzycy. Pamiętasz e, pierwszą naszą nagrodę w roku 1986 otrzymał pan Franciszek Walicki za zorganizowanie koncertów dinozaurów. Był również Rafał Paczkowski, realizator dźwięku przede wszystkim, więc również nie muzyk, a artysta związany z przemysłem muzycznym, ale również byli przede wszystkim i muzycy Lora Szafran, Zbigniew Namysłowski, E, Tomasz Szukalski, Krzysztof Popek. A więc już spora grupa nam się zebrała laureatów i z tych nazwisk, które Państwo słyszeli, jasno wynika, że nie były to nagrody udzielone gwieździe jednego sezonu, tylko wszyscy oni E, funkcjonują na naszym kulejącym, co prawda, ale rynku i starają się sobie dać radę. No ale czas chyba teraz powiedzieć, kto w tym roku. chciałbym jeszcze dodać, że jednej nagrody nie udało nam się wręczyć tutaj w Studiu M1. Była to nagroda dla Basi Trzeczelewskiej. Była wręczona później w hotelu, ale w Warszawie, a więc niedaleko. Basia wydała nagrodę na szatnie. Ona wtedy... To była nagroda... Może byśmy powiedzieli parę zdań na temat historii nagrody od strony finansowej, dlatego że w tym roku nagroda ta wynosi 1,5 miliona złotych. W pierwszy, za pierwszym razem zdałem się 50 tysięcy, Basia dostała 100 tysięcy i właśnie miała kłopoty z tą szatnią, a no teraz w tym roku 1,5 miliona. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku, a warto już w tej chwili powiedzieć chyba o, mm, o nagrodzonych. Nagrodę w kategorii muzyki rozrywkowej otrzymała Edyta Bartoszewicz proces wyciągania nagrody. Tak. jeszcze przeczytam, że Edyta Bartosiewicz otrzymała tę nagrodę za szczególny rozwój osobowości artystycznej, traktując to wyróżnienie jako nagrodę promocyjną. Edyta. Dziękuję bardzo. W kategorii muzyki jazzowej nagrodę naszą otrzymuje Robert Majewski. pan Robert Majewski otrzymuje tę nagrodę za szczególną aktywność artystyczną w roku 1990. Zgodnie z obietnicą, proszę Państwa, nie była to zbyt nużąca ceremonia. Mam nadzieję, że sympatyczna. Już nie będziemy tam dyskutować wysokości kwoty, nie jest to najistotniejsze. Chodzi o pewnego rodzaju satysfakcję, myślę, zawodową. Jeśli Państwo pozwolą, to zaproszę teraz na estradę E, Andrzeja Jagodzińskiego, aranżera, pianistę. A, jest. E, ponieważ ten wzmocniony skład będzie towarzyszył Edycie Bartosiewicz, która za chwilę już jako laureatka pełnoprawna zaśpiewa dla Państwa cztery utwory. Nie będę tutaj zapowiadał tytułów. Myślę, że wszyscy rozpoznają. Edyta, prosimy Cię bardzo. Controlling my baby with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with these words, killing me softly with this word. heard he signed a book song. I heard he had a style. And so I came to see him to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, drawing my bay with his fingers, singing my life with these words killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with these words, killing me softly with this song. he just kept right on, drawing my bow with his fingers, sinking my life with these words, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with these words, killing me softly with this song. sang as if he knew me in all my dark despair. then he looked right through me as if I wasn't there, and he just kept on singing. so killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with these words, killing me softly with this song. była Roberta Flank i Killing Me Softly with this song. Teraz będzie Johnny Mitchell i Free Man in Paris. always somebody calling you down. I do my best and I do good business. There's a lot of people asking for my time. They try and get ahead. They try and be a good friend of mine. I was a free man in Paris. I felt fettered in the life. There was nobody calling me up for favors no one's future to decide. You know I this time, maker machinery behind the popular song. to decide. No, I go back there tomorrow, but for the work taken on, stoking a star, maker machinery behind the popular song. free. Jacinta Repertuaro, Fleetwood Mac, Beautiful Child. fell in love when I was only ten. Years disappear, but she's gone back. Cause since then, I back my leave. Can you send me away? You touch, I have no choice, I have to stay. I have to stay. Ooh, I have to stay. Sleepless child, there is so little time. Your eyes say yes, but you don't say yes. I wish that you were mine. I wish that you were mine. You say that it will be hard. a child anymore. I am tall enough to reach for the stars. I am old enough to love you from afar. To trust in yes, but women usually are. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, naprawdę. Ja chciałam teraz bardzo podziękować zespołowi, z którym występowałam, bo ostatni kawałek, jaki zaśpiewam Państwu, będzie a cappella, czyli już bez towarzyszenia instrumentów i zaśpiewam własną kompozycję pod tytułem My Blues. Ciekawe, czy mi się uda właśnie a <laughs> zaśpiewać to. To bardzo dziękuję muzykom. Naprawdę było świetnie. Bardzo dziękuję. Still got the blues in my heart. I will never forget you. It tears me apart. I've been crying hard to forget your name, babe. I've been praying to God to be calmer and safer. I am deadly in love with you, and you know it's true. I'll say it all over and over again. Still got the blues, I knew it right from the start. I would give all my life, babe, to keep you around. No, I wasn't much careful. And I blindly believed in all those words that were spoken. In love and tears, now I see clearly enough how much I was naive. And you were pretending and playing your games full of mischief. Oh, oh, oh. wish I never loved you. Pride, it hurts me too. It grabs for my hopes and it's eating my brain. It's always the same. How I have always dreamt of somebody, oh, someone who'd love me like no other man. But never did I realize that you could be so hard on me. I cried like a child when you moved to another friend, babe. Mm-hmm, I will never, never, never forget you and that feeling inside. Ooh, Lord, if I were a little bit wiser, I would certainly give it up. Mm, I'm deadly in love with you, and you know it's true. I'll say it all over and over again, still got the blues. Oh, so mean still got the blues. Oh, still got the blues. Still got the blues. Got the blues. Oh. Specjalnie dla gości i słuchaczy Trójki wystąpiła Edyta Bartosiewicz, laureatka tegorocznej nagrody programu trzeciego. To był koncert laureatów nagród programu trzeciego za rok 1990, a odbył się 6 kwietnia 1991 roku. Prowadzili go y, Wojciech Mann i Paweł Sztąpkę. Edyta Bartosiewicz na koniec zaśpiewała piosenkę Blues for You a cappella i pomyślałem sobie, że może jeszcze małe uzupełnienie. Y, Edyta sama z gitarą też na żywo, ale tym razem z telewizyjnego programu Luz. overflow. Now it is time to talk it over. It's too intense to let it go. There's so many reasons I just have to carry on. sentimental love, where is it gone? I should have known it from the start. And all I want is to escape from home. But I'll never do without you loving. There's so many reasons I just have to carry on. tenderly you speak to me. Oh, you won't drive my car no more. I say, alright, I won't fight with you. That what I feel, I never show. There's so many reasons I just have to carry on. the darkness, I will never satisfy my pride. I wanna move a little farther. I wanna see what's sleeping deep inside me, I don't need all the temptiness, spoiling my soul down to the ground. I just need a bit of happiness, a bit of happiness, a bit of love. So many reasons I just have to carry. so many reasons I just have to carry on. There's so many reasons I just have to carry Często wspominam, że mikrofony telewizyjne nie wytrzymywały y, mm, siły głosu Edyty i te przestery, przestery było słychać, ale to może i dobrze, że to zachowało się nagranie. Zresztą na płycie Love and More y, niedawno wydanej przez y, Polskie Radio, wznawianej przez Polskie Radio na części More, również wideo, rejestracja tego występu. Obiecałem Państwu dzisiaj dwa koncerty jubileuszowe trójki. Koncert tym razem z okazji jak to ładnie za chwilę pana, panowie powiedzą, okrągłych 33 urodzin e, trójki, koncert e, z 31 e, marca 1995 roku. Poprowadzą go nasz ówczesny dyrektor Paweł Zagarłowicz, a zaraz potem pojawi się Kuba Strzyczkowski. Dobry wieczór Państwu. To dla mnie ogromny zaszczyt i wzruszająca przyjemność móc powitać Państwa dziś z tego miejsca wszystkich Państwa słuchających nas y, przy odbiornikach i tu w studiu w Warszawie. Na jubileuszowym trójkowym koncercie, jubileusz to szczególny, jak słusznie zauważono, 33 urodziny w przypadku trójki to rocznica podwójnie okrągła. I coś w tym jest. W końcu od początku tego roku nadajemy na okrągło. A Państwo, będąc trójką, słuchają jednej z trzech najpopularniejszych stacji i programów radiowych w Polsce. A to zobowiązuje. A zatem przejdźmy do zobowiązań. Gospodarzem dzisiejszego wieczoru będzie Kuba Strzyczkowski. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, nastały takie czasy, że bardzo łatwo o jubileusze. Y, imprezy, które mają drugie edycje, szczycą się tradycją i w tych to czasach program trzeci obchodzi 33 urodziny. Proszę Państwa, z tymi urodzinami jak zwykle związane są nagrody programu trzeciego, nagrody muzyczne. Właściwie dziennikarze na świecie uznali dwie imprezy mijającego tygodnia za najistotniejsze dla świata artystycznego. Jak się Państwo zapewne domyślają, Oscary w Los Angeles i Majki Mateusze oraz nagroda Jonasza w Warszawie. Rok temu dokładnie, kiedy miałem przyjemność stanąć przed Państwem, porównałem obie nagrody na korzyść. To porównanie wypadło Mateusza Majki i Jonasza w tym roku. Powiedziałem wówczas, że tamte nagrody, czyli Oscary, są z brązu oblane złotem, nasze są złote oblane brązem. Tak rzeczywiście jest. Y, Nieprzypadkowo, proszę Państwa, Woody Allen, zapytany niegdyś, narzekał na ciężar Oscarów. Nasze są lżejsze. Mimo to w tym roku Woody Allen do nas nie przyjechał. A to może dlatego, że niestety nie był nominowany w żadnej z kategorii. No cóż, w tym roku konkurencja była po prostu ogromna. Przejdźmy zatem do meritum naszego dzisiejszego spotkania. Poproszę Państwa o krótki akustyczny wyraz aprobaty i szczęścia. Powiedzmy, że zapanowałem nad publicznością, żebym tylko jeszcze zapanował nad tym, co mówię. Proszę Państwa, mistrz ceremonii naszego dzisiejszego wieczoru, redaktor Paweł Sztąpkę. Dobry wieczór Państwu. Mateusze rozdajemy po raz dziewiąty i są związane z imieniem Mateusza Święcickiego, pierwszego naszego kierownika redakcji muzycznej, a jednocześnie współzałożyciela programu trzeciego i jednocześnie współzałożyciela festiwali w Opolu, wspaniałego muzyka, kompozytora i świetnego organizatora i pierwsza nagroda. Pierwsza nagroda imienia Mateusza Święcickiego. Proszę Państwa, za ciepło, wdzięk, inteligencję, talent prawdziwy, nieustannie rozkwitający na nowo, za głos, którego brzmienie, barwa i ekspresja niczym najczulszy, najszlachetniejszy instrument potrafi wyrazić wszystkie uczuciowe odcienie swingowego śpiewania, Nagroda programu trzeciego imienia Mateusza Święcickiego w dziedzinie muzyki rozrywkowej dla Ewy Bem. Ewa nie mogła być z nami, ale wysłała coś bardzo mocnego. Córka Pamela. Dobry wieczór. Chciałam w imieniu mamy odczytać parę słów. Dostojna jubilatko, mili, mili państwo. Czytająca te słowa, moja córka Pamela, w każdej swej kieszeni ma kawałek mojego serca, a trójkowe archiwum ma różne taśmy z moimi nagraniami. W sumie będę to już cała ja. Może choć raz będzie mnie ciut za mało. Kocham Was, a trójka to brzmi dumnie. Proszę Państwa, za wrażliwość, delikatność, prostotę podania i komunikatywność przekazu pięknych poetyckich treści, które interpretację piosenki czynią sztuką, a także cudowne wskrzeszenie i popularyzację w nowym kształcie arcydziełek mądrości, humoru, wdzięku i inteligencji jakimi są i pozostaną piosenki starszych panów. Nagroda programu Trzeciego Polskiego Radia imienia Mateusza Święcickiego w dziedzinie muzyki rozrywkowej dla Magdy Umer. nagroda, to jest dla ciebie nagroda, a dowiedziałem się przed chwilą, że jest to w ogóle twoja pierwsza nagroda w historii twoich kontaktów ze stradą, już tak. powiedziałbym e, długotrwałych. Ja pierwszy raz w życiu od kogokolwiek dostałam coś takiego. To jest wyjątkowo y, piękne akurat przypadkowo, ale często ludziom w ciągu życia daje się coś takiego. Ja nigdy czegoś takiego nie dostałam. Jestem bardzo szczęśliwa. Bardzo jestem także szczęśliwa, że dostałam to od Was, dlatego że, jak powiedziałam przed chwileczką w wywiadzie w telewizji, ja Was na jakiś czas zdradziłam, przyznaję się szczerze. Wtedy, kiedy moi przyjaciele założyli swoje radia, to ja bardzo podsłuchiwałam, jak im to wszystko wychodzi. Oni najpierw pracowali czasami u Was, a czasami w telewizji i, i, i bardzo tam byłam z nimi. I kiedyś pojechałam na wakacje, gdzie nie było tych programów takich naszych warszawskich i słuchałam tylko trójki i stwierdziłam, że ja chyba zwariowałam, że od was odeszłam i że jest to wspaniały program i że dzięki trójce ja właściwie mam kontakt ze światem, ponieważ jestem osobą, która nie ogląda telewizji i o wszystkim dowiaduję się z waszego programu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz będę próbowała śpiewać jakieś piosenki. Najpierw chciałam powiedzieć Ewie, bo wiem, że nas słucha. Ewo, kochana, Wtedy, kiedy Pameli zupełnie nie było na świecie, e, my znałyśmy się, razem zaczynałyśmy śpiewać w stodole. I dzisiaj, kiedy leżymy z Tobą w tym łóżku już parę miesięcy, mam nadzieję, że niedługo wstaniemy, chciałam zaśpiewać dla Ciebie specjalnie właśnie bardzo, bardzo starą piosenkę ze stodoły Już szumią kasztany e, i zadedykować ją Tobie i Krzysiowi Knitlowi, kompozytorowi jej, który jest dzisiaj na sali. Już szumią kasztany i pachnie już wiosną. Pamiętaj, kochany, by jakąś radosną, by jakąś radosną na wiosnę mieć minę i wiosnę przywitać, jak ładną dziewczynę za wszystko, co było głupie i złe, za wszystko, co było. Przepraszam cię, nie gniewaj się. Za wszystkie moje żale zapomnij o tym, czego nie było wcale. Zapomnij o głupich uwagach przy stole, już nie myśl o żartach zupełnie nie w porę. Przepraszam za słońce, przepraszam za deszcz, za wszystko, za co tylko chcesz. Daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj. Już szumią kasztany, kasztany i bzy. Pamiętaj, kochany, pamiętaj, że ty że w związku z tą wiosną, co może przyjść jutro, uśmiechnij się trochę i nie patrz tak smutno o wszystkim, co było głupie i złe. Zapomnij, zapomnij, przepraszam cię. Nie gniewaj się za wszystkie moje żale, zapomnij o tym, czego nie było wcale. Zapomnij o głupich uwagach przy stole, już nie myśl o żartach, zupełnie nie w porę. Przepraszam za słońce, za deszcz, za wszystko, za co tylko chcesz. Dziękuję bardzo. A teraz zaśpiewam piosenkę pod tytułem Zimy Żal, tytułową piosenkę z naszego przedstawienia, którego premiera odbyła się w roku 89.